Quem vem da rua, um aplauso a paz. Batem palma pra cada barraco do gueto, da periferia. <laughs> Então batem palma. Meus respeito a todos os guerreiros, tá aí na sobrevivência, sem deixar brecha. Aí, pra cada moleque merecedor aí da minha então quebrada, da quebrada que for. Aplauso pra nós mesmos, isso é mérito, parceiro. Batem palma. então batem palma. Batem palma. Então batem palma. Eu bato palma, pois carrego trauma, mas canto com a alma. Conheço a fauna da selva que vive, então muita calma. Repercutindo nos falantes dos barracos pro baile somente. Gente da gente apenas diferente. É quente, pois nem é toca de fifa se sente Aqui é favela e é nas vielas que os moleque aprende. Se inspira, olha os malucos na quina. Não é bom mas eu sou mais em fazer o quê? Então desce um cantina, cá pra nós. Cerveja quente fica pros playboy. Curti um rap, agora o que é nosso, eles crescem os olhos. Alô pros loucos que tomou, foi de conta do frevo. E as mina lá da quebrada, ou <laughs> daquele jeito. Meu respeito pro branco, pro preto, sem preconceito. A cada moleque do gueto que bata forte o efeito. Já pensou? Nós pelo som, eles pelo amor, todos pela paz. Aí, pra mim rachou de. palma. Então batem palma. Batem palma. Então batem palma. nossa quebrada, tudo nosso. Oh. Palma, palma. Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Vou que vou, né, Joe? Eu sou quem sou e vou onde for pelo amor. Quem me vê pela rua pensa até que eu tô chapando. Ando rimando, gesticulando, estilo malandro. No meio dos barracos, tudo. Eu sou mais um louco. Sexta, sábado e domingo, trinca e nós chapa o coco. Um aplauso aí pros moleques. Só sangue bom que procede. Aumenta o som se for rap. As estruturas estremecem. Quando a favela aglomera, não centro da city é cash. então não se aveste. Se fecha que ninguém mexe. faz e amor, ando certo, pelo certo. Quem passou pelos giroflex, sempre esperto. Por favor, quem guerreou, nunca fracassou pela paz. oh, demorou, fada do jato. De bicicleta de chinela, sobe e desce nas vielas. Adrenalina de favelas, bicutela, só naquela. Uma consulta no fini pra saber. Pra ser merecedor aqui tem que merecer. Tônico de favelado nato, esperto. Projetado só pra andar pelo certo. Um aplauso. Batem palma. Então batem palma. Batem palma. Então batem palma.